Açık Dergi İş Sanat Açık Dergi programını sunar. Açık Dergi devam ediyor. 94.9'dasınız ya da Açık Radyo.com.tr üzerinde bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Michel Comte İstanbul'da Dream Art'ta açılan Işık 4 sergisi vesilesiyle iki haftalığına e, şehirdeydim. Biz de Ceren Erdem sayesinde onu e, Tophane stüdyolarına almayı başardık. Evrim Altuğ da bu sırada bana eşlik edecek. Evrim öncelikle çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, burada bulunduğun için Ceren sana da ben her şey teşekkür için. ederim. Ee, burada bulunduğunuz için Michel Comte. Ee, Hi. Welcome. Nice. Welcome. Thank you so much. To the radio. Yes. Um, that is the first exhibition in Istanbul, but in terms of uh, plastic arts, I think, because we already uh, saw your photos in, in Ellipsis Gallery, for example. So, can you uh, briefly summarize the, what's uh, what's the new what's new uh, for this uh, special exhibition, which is right now going on in Dream Art in Dolapdere? I, I think uh, going back to this one is light four, no, and this is this light four. Uh, we we started uh, the light project uh, two and a half or three years ago, yeah. publicly, with the first installation at the Maxi mm-hmm. in Rome, which was a, a large, yeah. uh, a very large exhibition. It was uh, 3D uh, mapping, sculptures, and installations. So it was very, mm-hmm. Uh, it was very, uh, very multimedia, but it was also uh, large in scale because it was sculptures as well, stone sculptures. Mm-hmm. very, very large 3D mapping that mm-hmm. encompassed the whole museum, and then followed by uh, the, the Triennale in mm-hmm. Uh, Milano. In Milan, the Museum of Modern Art in, in Milan, where we had a very, very large uh, installation of a, a glacial lake mm-hmm. Uh, that was basically a melting glacier inside the museum. with a lake of about 55 or 60 meters. Mm-hmm. And uh, what was very interesting in two years ago, in 2018, uh, mm-hmm. 2017 18, around Christmas, the temperature on the North Pole was plus four centigrades. Yeah. Uh, on December 3rd or, or, or December 1st. So basically, what we did, we, we had the same temperature as on the North Pole on a daily basis inside the museum space, and the ice was melting at the consequent speed of, of the ice in the North Pole. What was also very interesting, uh, the room was totally silent. There were signs also to be, to be quiet, and was very, very fascinating the noise the ice makes when it actually breaks. Yeah. the ice is really screaming, you know. Also, the installation at the Maxi was very interesting because uh, it was recorded uh, in areas in Spitsbergen, in Norway, close to the North Pole. Mm-hmm. And the, these ice walls are, are breaking and they really are screaming. The, the water is exiting and uh, Now I go to, and I jump forward to light four, mm-hmm. to the one very, very large installation at, at Dairy Mart. E, bu kadar buraya kadarki kısmını biraz özetlemek istiyorum Lütfen. aslında. E, ee, Dirimart'taki sergiye kadar olan kısmında. E, ee, Michel Comte Light, e, Light yani ışık projesi üstüne yaklaşık e, iki buçuk yıl iki buçuk üç yıl önce ilk e, e, sergilenmesine başladı ve hı hı. bu öncelikle Roma'daki Fondazione Maxi'de yaptığı büyük bir e, enstalasyonda oldu. Bu enstalasyonun kapsamında üç boyutlu e, mapping e, ve e, taştan heykeller söz konusuydu e, ve müzenin e, dışına çok e, büyük bir e, 3D mapping yaptı. Üç boyutlu bir mapping yaptı. E, video yerleştirme gerçekleştirdi. Hı hı. Bunu takiben 2017'de e, Milan'daki Triennale'de yine büyük ölçekli bir yerleştirmesi vardı. Evet. Burada müzenin içinde iç mekanda olan bir yerleştirmeydi bu. Ve bir aslında buzul göl oluşturdu orada. Yaklaşık 55-60 metre büyüklüğünde. Muazzam bir şey. Ee, e, evet e, oldukça etkileyici. Bunun projenin aslında e, gerçekle bağlantısı yani güncel durumla aktüel durumla bağlantısı da şöyle 2000 yani yerleştirmenin olduğu sırada hı hı. Aralık'ta 1 ya da 3 Aralık civarında Kuzey Kutbu'nda sıcaklık artı 4 dereceye çıkmıştı ve evet. Milan'daki yerleştirme odanın içindeki sıcaklık ile e, kutuplardaki sıcaklığı senkronize, senkronize. etti Michel Kont. E, böylece aslında... E, Tabii ki buzullardaki kütlenin e, büyüklüğünü düşünürsek erime hızı belki farklı şekilde olacaktır. Ama aynı ısıda odaya yerleştirilmiş olan o büyük buzul gölün nasıl e, eridiğini, nasıl bir tepki verdiğini böylece hı hı. E, gösteren bir e, sürekli canlı olan bir evet. yerleştirmeydi bu. E, ve e, tamamen aslında odada başka hiçbir ses yokken e, sürekli bir çatırdama sesleri de vardı. Bu da işte buzulların aslında odadaki buzulun kırılması ve aslında buzullardaki o e, yankıyı da çığlığı da bir şekilde oraya taşımış oldu ki benzer bir ses yerleştirmesi aslında Maxi'deki e, sergide de vardı. Orada da Norveç'teki e, Spitsbergen'deki buzulların aslında erimesinden sesleri alarak e, yerleştirmişti. Yani oradaki evet. çatırdamaları ve buzulların kırılmasını erime sırasındaki e, sesini buraya getirmişti Michel. E, buradan Dümart'taki sergiye geliyoruz. Işık 4. So the, the very large uh, installation at Dürrenmatt is basically dedicated to the 14th of July glacier wall in Spitsbergen, mhm. Norway. It's one of the very, very large uh, ice masses that still in in one piece and basically when you stand in when you when you stand in front of this uh, or when you are in front of this this wall mm-hmm. the it's very dramatic first of all the wall is uh, during the summer months the wall looks almost black uh, the wall looks uh, almost black. Uh, due to the carbon output of the jet stream, mm-hmm. there mm-hmm. is an enormous amount of tar and uh, black residue on top of uh, uh s- settled mm-hmm. on top of the ice surfaces. Then you have water exiting. The water that's ac- exiting is often gray water mm-hmm. or even black waters. And mm-hmm. these waterfalls are absolutely enormous uh, mm-hmm. because the this glacier is uh, is uh, melting very very very quickly and basically glacier terminus is dedicated this big wall is dedicated to the 14th of, of July glacier in Spitsbergen. Uh, incidentally, uh, uh, next year in we we, we sail uh, uh hmm. Uh, with our sailboat. We have a, a large uh, a large sailboat that we are sailing up to Spitsbergen, where we are preparing a major light installation that will be projected on a very very large scale next October onto hmm. this glacier wall. So that's going to be light 5. Uh, light 4 basically is now an inside installation. Mm-hmm. That's at Dairy Mart with uh, this main piece and then the other pieces that you see in the catalog that are smaller pieces dedicated to the black pieces, to the black erosion, and the white ones that are basically uh, winter glaciers uh, But this project is continuing. Evet, bu arada Michel Comte'la birlikte olduğumuzu hatırlatayım. Ceren'e de çok teşekkür edeyim bir kere daha burada bulunduğu için Ceren'lerden. Çok yakından bildiği için Michel Comte'un eserini e, çevirde bize yardımcı olması evet. iyi olur diye düşündük. Hiç reddetmedin aslında Dream Art'ın küratörü olduğunda girişte söylememiştim. Şimdi söyleyeyim. Rica ederim. Epey bir not aldın duyalım. <laughs> evet. E, şimdi Dirimart'taki yerleştirmekten söz edecek olursak aslında serginin tamamı e, de bir yerleştirme diyebiliriz. Hı hı. E, öncelikle galeriye gir, girdiğinizde dikkati çekiden, çeken e, büyük bir bir e, duvara andıran bir resim var. Evet. Bu e, Michel'in söylediklerine de ufak bir ek yapmam gerekirse Lütfen. çevirinin yanında e, dinleyiciler için işi de tarif etmek isterim biraz. Hı hı. E, büyük metal panalardan oluşan yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve e, tamamen aslında doğal malzemelerin kullanıldığı bir e, büyük resim. E, bu resim Terminus değil mi? E, evet. E, sonlanan buzul gibi çevirdik. Glacier hı hı. Terminus. E, bu Norveç'teki e, 14 e, Temmuz e, e, buzulu. Hı hı e, e, ve biraz önce aslında Maxi sergisinde de e, bahsederken yerleştirmeye de yine e, Michel'in o buzullu olan e, oradaki e, sesleri getirdiğini söylemiştik. E, ee, Michel'in aslında sık sık gidip e, ilişki kurduğu, ziyaret ettiği bir yerde orası. O yüzden Hı -hı. de böyle bir ilgisi var. E, bu buzul e, baktığınızda aslında tek parça halinde olan buzullardan biri ve büyük bir buz duvar. e, oldukça dramatik bir görüntüsü var. E, ancak yaz aylarında bu buzul duvar neredeyse siyah gözüküyor. Hı. Ve Michelle'in de aslında sergide yaptığı bu e, es, yapıt hı hı. bunun bir soyutlaması diyebiliriz ya da bir görselleştirmesi diyebiliriz görebiliriz. Bu buzul neden siyah gözüküyor? İşte e, üstünde biriken, içinde biriken e, e, bizim atıklarımızdan oluşan karbonlardan Karbonlar. dolayı evet. ve bir yandan da eriyor ve bu eridikçe işte farklı tonlarda hani beyazdan siyaha mavilere farklı görüntüler ortaya çıkıyor ki resimde de aslında bu erimeyi de görüyoruz yine farklı tonlarda e, Michel'in pigmentlerle karbon üstüne yaptığı hı hı. E, resmi görüyoruz. E, bunun yanı sıra yine sergide e, siyah ve beyaz resimler var. E, özel bir e, kağıt kullanarak e, kanvas üstüne, tuval üstüne yerleştirdiği. Hı hı. E, bunlarda da doğal mürekkepler ve pigmentler kullanıyor. Siyahlar e, siyah erozyona, beyazlarda e, beyaz buzulların erimesine aslında referansla yapılmış resimler. Ee, bunun yanı sıra gelecek sene e, gerçekleştireceği projesinden de oraya da kısaca giriş yaptı. Evet. Bu da Işık 5 projesi olacak. Hı hı. Ee, bu e, ilk başta bahsettiğimiz aslında buzulan e, yine ona onunla ilgili ona ithafen bir proje. büyük bir aslında bu seyahati gerçekleştirmek için özellikle Michel bir yelkenli sahibi oldu. Hı hı bu seyahati yapabilmek amacıyla ve önümüzdeki sene e, bu buzula bir buzulda bir ışık yerleştirmesi yapacak. Bunun üstüne de bir video e, projek, e, projeksiyonuyla bir ışık hı hı. yerleştirmesi gerçekleştirecek ama önümüzdeki sene e, Ekim aylarının civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Would you like to continue, or can I just add Ask another me. perspective? Ask. Yeah, uh, I'm really curious. Uh, about your personal uh, relation, your intimate relation with, mm, with this glacier, specific glacier, which is uh, July 14, but um, your relation with mountains and um, let's say the the wilderness uh, about the glacier. Sorry, about the gla glaciers. That's well, first. First of all, I'm I'm. Uh, I'm very much a, a nature person. I live uh, at the edge of a forest, and mm-hmm. also when I lived in the States, I lived always, or I had a, a place that was totally in, in the nature. I grew up. Uh, uh, when I was a child, I, I, basically went barefoot out of my house, mm-hmm. and uh, at a very young age, I I uh, I started climbing. I went to the mountains very, very, very frequently, and I used to start climbing uh, when I was uh, uh a young, young, young, teenager, and uh, I visited most uh, most uh, glaciers in Switzerland, mm-hmm. and in 1986 I spent good part of the year, almost 11 months in the Himalayas since 1986, mm-hmm. I, mainly in Tibet. And mm-hmm. uh, at that time, I attempted, uh, not attempted to, to climb K2, mm but we did not get up uh, all the way. So we moved uh, into, the, into the Tibetan plateau where I spent about eight months in one of the most remote places in Tibet, uh, an area called Kumbum, which is a, a very remote uh, monastery. Mm-hmm. Uh, I was sitting there with, with my with my translators and and uh, when you're in Tibet, you don't meet people for three weeks, and then maybe you meet you meet one person or two people. Especially at that time, it was just when when uh, at the time after Chairman Mao passed away, and he was uh, uh, Deng Xiaoping who who was ruling China, and it gave a lot of freedom during that time to the Tibetan population. And there was a great uh, renaissance in Tibet. They started rebuilding all, all, the monasteries. This period lasted for a very short time. But to go back to this uh, monastery, there were a group of Chinese uh, scientists that, that were there, and we a monastery is very, you know, it's not very big, so automatically you start speaking with each other, and they say, "What are you doing here?" And what I and then I said, "Well, then we we started talking uh, mm-hmm. extensively about Tibet and about the Himalayas and about uh, the beauty of." And he said, "Well, you know, we are here for China." because in the by the year 2025 or 2030, China will have a major water problem. Water problem. Water problem. Invasion or shortages? Yes. Yeah. This was in the 80s, was fif- almost 50 years okay. before. Yeah. We're not 2030, that's in 10 years. <laughs> They say China will have extreme water problems. So now we are assessing which rivers from the glaciers are coming into Chinese territories and if there is a possibility to detour some of these rivers so they will end up in China so we will be, be able to collect well this is extremely interesting because it in is. 1986 nobody talked about glacier melt now after that I I still had my career uh, in photography mm-hmm uh, and I, I, was pursuing my my uh, my career, mm. but I started revisiting all the glaciers I had seen, and I and I did it in a six month interval or eight month interval. mm And when I was in, sta- in the States, I went to, to British Columbia. When I was in Switzerland, I went up. I went up to to to Aletsch, vad thank Con Concordia Platz to all the uh, all the major glaciers to the Eiger Massif, to the Jungfrau Massif, uh, to the Mont Blanc Massif, and uh, to the Dolomites. Uh, and so I started, unlike science said, we're using 30 centimeters. In, in, the books it's reading, we're losing basically 30 centimeters of ice per year. No, we lose 50 meters, 100 meters, 300 meters of glaciers per year. Do you know what 300 meters of a glacier? And this became the reality, you know. I started speaking about this, I started photographing it more and more and more. And about three, four years ago, I put out three books which title it's called Light 1, Light 2, Light 3. And these were just very aesthetic books, how I photographed the glaciers. And there was a very small introduction on purpose. This is just a visual, my visual diary, because I did not have statistics at that point. I mm-hmm. did that purely emotionally. And I published these three books. It's in a cassette. You can buy them. They're very beautiful. It's called Light One, Light Two, Light Three. It's in, in one box. And basically, Evet. Evet. sorry, you have to cut me. Evet şey e, sormuştum çok kısaca hatırlatmak e, gerekirse e, te- sondan başlamış olduk başa dönelim minvalinde sizin aslında buzullarla ve tırmanışla olan e, ilişkinizi sormak isterim dedim yani buzullarla şahsi ilişkiniz hakkında neler söylersiniz diye bu zaten bizi tekrardan e, Işık 4'e 1, 2, 3 üzerinden bağlıyor. Evrim eklemek ee, isteyeceğim. Ee, şimdi önce istersen Ceren'i dinleyelim ardından ben de bir şey sormak istiyorum Aslında Michel doğayla çok iç içe olduğundan bahsetti. Ee, İsviçre'de ormanın kıyısında yaşıyor ki Amerika'daki ev, yaşadığı zamanda da e, yine hayatım e, bunun gibi e, kurulmuştu diye bahsetti. Aslında çocukluğundan beri evet. Hep doğayla iç içe. Evden hep çıplak ayakla dışarı çıkardım ve e, dağlara çok sık giderdim. E, ki çok genç yaşta da tırmanışa başladım dedi. E, bunun ardından 86'da Himalayalara yaptığı bir ziyaretten söz etti aslında ve özellikle Tibet'te geçirdiği uzun bir zamandan söz etti ve aslında k 2ye çıkmayı hedeflediğini ama e, bunun gerçekleşemediğini hı hı. ancak 8 ay e, bir e, e manastırda Kumbum. evet Kumbuk'ta e, yaklaşık 8 ay vakit geçirdiğini söyledi. E, ve Tibet hani öyle bir yerdir ki hani 3 hafta oralarda kimseyi göremezsiniz. Bazen de birkaç gün içinde birkaç kişiyle E, tanışırsınız dedi ki aslında tam da o yılları düşünürsek işte Çin'de yönetim değişikliği olduğu zamanlar e, ve Tibet içinde e, bir kısmen olsa bir nevi böyle özgürlük rüzgarlarının evet. estiği bir dönem. E, ve o sırada bu manastırda bir üç tane bilim insanıyla tanıştığından söz etti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, üç Çinli evet. bilim insanı. Evet, üç, üç Çinli bilim insanıyla tanıştığından söz etti. Ve burada işte Tibet'ten, Himalayalardan, oraların güzelliklerinden konuşurken aslında bu bilim insanları Çin için orada olduklarını e, Michel'e aktarmışlar ve e, geliş nedenleri aslında e, bir e, 86'daki bir e, öngörü Çin'in 2020-2030 e, civarında aşırı bir çok ciddi bir su kaynağı problemiyle hı hı. karşı karşıya olacağını ve e, Tibet civarında da aslında nehirlerin hangilerinin buzullardan nasıl beslendiğini ve bu e, izlenen o beslenme ve suyun e, e, zenginliğine, kaynağına evet. göre bu nehirlerden e, bazılarını yönlendirip yönlendiremeyeceklerini e, Çin'e yani Çin'e su doğru çözmek su üzere. çözmek üzere. Evet. E, bunun için orada olduklarını e, söylemişler e, ve e, e Michel de şunu tekrar dikkat çekiyor. Yani 86'da e, suyun bir kaynak sıkıntısı e, o, e, çekileceğini hani aslında e, o zamanlarda bundan pek bahseden yoktu ki Çin o zaman aslında bunun üstüne e, bilimsel çalışma yapmaya başlamıştı. E, ve Michel aslında e, işte İsviçre'de e, Avrupa'daki e, önemli buzulların hemen hepsine Amerika'da British Columbia'da pek çok buzullara e, gitti ve e, bu e, aslında bilimin aksine e, verilen e, o bilimsel istatistiklerden daha e, fazla bir e, kayıp olduğunu düşünüyor kendisini. Yılda yaklaşık 100 ila 300 e, metre, metre ve e, e, tamamen bu yaptığı seyahatlerden ki bu sırada aslında e, 86'da Tibet'e gittiğinde de ve yakın bir zamana kadar da aslında e, e, ticari fotoğraf kariyeri de bir yandan ilerliyordu. Evet. Ancak e, bu seyahatler sırasında e, bilimsel değil tamamen duygusal olarak ve bir böyle günce şeklinde hı hı. çektiği fotoğrafları da Işık 1, 2, 3 e, isimli 3 kitap olarak e, Steidel'dan e, yayınladı. E, ve bunlar üçü bir arada e, sunuluyor şu anda. Tamamen dediğim gibi bir görsel e, ve duygusal günlük şeklinde ortaya çıkan bir yayın. Evet bu sergi vesilesiyle yine Steidel'dan basılmış evet, bir kitap var onu da söyleyelim. Var evet bu sergi Çok güzel çünkü. E, için hazırlanmış bir katalog var Işık 4 projesi için. Evet zaten e, Michel Kont'un Steidel'la bu anlamda e, çok e, güzel bir işbirliği var ve bütün Hı -hı. serinin de yayınları e, bir aksilik olmazsa oradan çıkmaya devam edecek. Böylece aslında tüm e, bu alandaki çalışması bir set halinde e, basıl olarak da ortaya çıkmış olacak. Evet. Dream Art'ta ne zamana kadar görülebiliyor Işık 4? 22 ara, Aralık'a kadar. 22 Aralık'a kadar. Evet. Güzel. Henüz bir ay var. Evet. Ee, bunu da arada son bir not olarak söyleyeyim. Şimdi burada durduracağız söyleşi. İlk bölümün sonuna geliyoruz. De, açık derginin süre sıkıntılarından dolayı. Ben evrime mahcubiyetle bakıyorum. Ee, orada not almaya devam etti ama bir türlü e, sıra gelmedi. Yarın akşam saat 6.30'da Michel Comte ve e, La söyleşimiz devam edecek. Ee, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum devamı için de söyleşinin. Açık Dergi. Açık dergi. Açık Radyo 25. yılında. Çeyrek yüzyıldır var olan bir toplumsal vicdan serüveni. Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dasınız. 94.9 ya da Açık Radyo.com.tr üzerinde Dreamart'ta geçtiğimiz hafta Işık 4 sergisi açıldı. İsviçreli fotoğrafçı ve ressam ve çok daha fazlası e, Michel Kont İstanbul'dayken biz de stüdyoda buluştuk. Evrim Altuğ e, da burada hazır ve nazır bekliyordu. Evrim notların vardı. Senle başlayalım bu akşam isterim. I would like to ask you on your uh, ongoing mission, uh, on your position because you're feel like a, you feel like a uh, helper to every level. I mean, photography, uh, contemporary art, activism, and ecology. So, how did you define or uh, think about your responsibility to your audience? Who is your audience? Are you an educator, an artist? a photographer, so what? Evet, Michel Comte şunu soruyor Evrim. E, şu hazırda kendinizi tam olarak nerede görüyorsunuz? Yani misyonunuz ve pozisyonunuz hakkında yorum yapmanızı isteyeceğim. E, pek çok farklı seviyede e, çalışan bir şey olabilir misiniz acaba? Yeah. Yardımsever olabilir misiniz? Hem fotoğraf, hem aktivizm, hem güncel sanat, hem de ekoloji alanında söylediğiniz pek çok şey var. E, tam olarak kitleniz kim ya da kimler diye sordu Evrim. a very, very good question because I ask this question to myself all the time. And like a cat, they say, have nine lives. And uh, I always think uh, every day I have done nothing yet. And people, people ask me always, how, how can you do this and this and actually get it done? Well, so I'm not an activist, I think, uh, because that is a, a, word that is used too much. Uh, an artist, yes, in some ways, but more a chronist of time. And I think time is on the essence because I think we can buy everything. If you're rich, you think you can buy the world. The only thing you can actually not buy is time. When time is over, time is up. So, for the very short time we have on this earth, I think it's essential that we leave something behind. And there is no excuse for anyone, anyone living on this earth, however poor, however rich we are, to not leave something behind. And this has been proven throughout history. Whether you're Mahatma Gandhi, whether you're in a very rich family like, like, like John F. Kennedy, whether you're Martin Luther King, whether you're Diane Fossey. So we do have the possibility to leave something behind. And I think contemporary art today is the, the best way and the most unobstructed way of communication. E, bu çok iyi bir soru Evrim dedi Michel şey. ve çünkü kendisi de e, bunu e, kendi soruyormuş aslında. Kedinin bile dokuz canı var dedi ki sen hani Michel'e e, yaptığı pek çok şeyi saydın o sırada. Aslında her günde kendime henüz bir şey yapmadığımı söylüyorum pek çok kişi aslında hani bu kadar çok da şey nasıl yapıyorsun diyor. Aslında cevabı da basit. Sadece yap saydıklarına ithafen aslında şunları söyledi. Ben aktivist değilim çünkü bu kelimenin çok e, sık ve kolay telaffuz edildiğini düşünüyorum e, dedi. Evet sanatçıyım bir şekilde bir sanatçıyım ama ben daha çok kendimi e, zamanın kronolojisini tutan bir insan olarak e, adlandırırım. E, bunu söyleyebilirim kendim için. Bir tür günlükçü yani Günlükçü, aslında. evet. Vakayname. Not tutan, zamanı... E, vakaynivist de denir. vakaynivist denir, evet. teşekkürler. Journalist, ha? A kind of journalist you are. Maybe in a way, yes. Aslında her şeyi alabilirsiniz fakat alamayacağınız tek şey zamandır. Ve zamanınız bitti mi? Bitmiş demektir. Dolayısıyla dünya üzerinde olduğumuz bu kısa zamanda ee, burada bir şey bırakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun ne kadar zengin ne kadar fakir olduğunuzla bir ilgisi yok ki bu geride bırakılanların önemini aslında tarih ve özellikle sanat tarihi de bize e, gösterdi. Mahatma Gandhi olabilirsiniz, John F. Kennedy gibi zengin bir ailede olmuş olabilirsiniz, Martin Luther King olabilirsiniz vesaire vesaire. Ee, e, ve ne yaptığınız, e, e, ne seviyede olduğunuz önemli değil. Ne... Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. Jacques Cousteau e, kesinlikle. Which I knew very well. Ee, bunların hepsi bir şeyler bırakmak için uğraştı ee, ve güncel sanatın da aslında bugüne dair e, not bırakmak için bir şeyler yapmak için çok önemli bir yol olduğunu düşünüyorum. Evet ve en az evet. engelin olduğu yer olduğunu düşünüyorum dedim. Evet, you said the contemporary art is the most unobstructed way to mm -hmm. express all mm -hmm. these emergencies. Mm -hmm. Can you please elaborate? Well, I I, I think, uh, and I, I'm, also I'm not political. You know, there are certain there are certain restri- re- re- restrictions in certain countries with when art becomes political. I'm non-political. I don't want to be political because uh, the moment you start po- uh, start uh, talking politics, it gets in our in our way. But I'm a, I'm a realist, and uh, in the end, I'm I'm an optimist, uh, and I think the the great going back to contemporary art, uh, I'd like to talk about the museum, the museum of the future. The, the museum of the future, for me, is not an inside space anymore. The museum of the future is outside or in certain areas dedicated to contemporary art, and they have to expand globally. Mm-hmm. When today you're, you're asking people, you go to Japan, Oh, yeah, I just come back from Japan. I was in Tokyo, and I was in Kyoto, and I was in Naoshima. Number three is not no, no, Naoshima or Kagoshima. Another, another person, where have you been? I've been to Japan, I've been to Kyoto, I've been to Osaka, and I've been to Naoshima. Now, we need many, many, many Naoshimas. Naoshima basically is a space, it's an island that belonged to somebody that turned the whole island into a living museum. It's a collaboration between Tadawando and James Torrell that created this, this museum. Now, last month I was, uh, for two or three weeks, I went to Japan and I basically, actually, September, October, and this year in April, we did travel throughout Japan and visited most of the contemporary art sites. Mm-hmm. And it's absolutely incredible. Evet, güncel sanatın en e, az e, müdahaleye uğrayan alan olduğundan söz etmiştik. E, Michel politik olmadığını ve olmak istemediğini söyledi. Çünkü aslında politika konuşunca bu yolumuza çıkıyor. E, ben bir e, iyimserim ve bir e, gerçekçi bir insanım ve bunun e, önemli ve iyi olduğunu düşünüyorum dedi. Tekrar güncel sanata dönecek olursak... E, geleceğin müzesinden bahsetmek e, istediğini söyledi Michel. E, ve bence geleceğin müzesi dışarıda dedi. Hı hı. Ve küresel olarak e, yaygınlaşmasının e, yaygınlaştığını düşünüyor ve yaygınlaşmasında çok önemli olduğunu düşünüyor. Bunun için de Japonya aslında iyi bir örnek. Hı hı. E, as, yakın zamanda Japonya gitmiş kişilere sorarsanız hani nereye ziyaret ettiğini genelde ilk Tokyo'yu sayarlar. Ondan sonra işte Kyoto, Kyoto olabilir. Osaka. Osaka olabilir. Ee, yakın Zaten zamanda artık e, üçüncü olarak da Naoshima'dan bahsediliyor. Naoshima e, Japonya'da bir ada, bir özel mülk ve bu e, adanın sahibinin e, Mivarta Doğando ve Selçuk James Türel'le ortaklığıyla beraber bir yaşayan e, müzeye e, açık hava müzesine diyebiliriz. E, yaşayan müzeye dönüştürüldü e, Naoshima Adası. E, Michel de geçen ay 2-3 e, hafta e, Japonya'daydı ve kamusal alandaki açıktaki pek çok güncel sanat e, projesini ve e, müzeleri ziyaret etti. Would you like to share your impressions uh, about the, uh, after your visit to this contemporary site in Japan, this Museum well, of the Future? I'm, I'm working on on several large uh, land art uh, projects right now. Yeah. And I was uh, uh lucky to be one of the producers of the film called Troublemakers, mm-hmm. you know, the, the film. Yeah. I, I produced Troublemaker. It's called the, the, the Story of Land Art. And mm-hmm. in the 60s and 70s, there was the pop art movement, and that was the land art movement. On mm-hmm. one one side, you had Warhol, Lichtenstein, Saleh, Motherwell, all the uh, all the contemporary artists, the, the movement. You had Boyce, uh, Kiefer. I mean, you you name them. On the other side, uh, of the spectrum, you had a few men in the desert. You had uh, Robert Smithson, Walter de Maria, Michael Heiser, and uh, a very important woman called Virginia Duong. She's the, she was the heiress of the 3M uh, company, and she basically facilitated to these artists that they could do their, their land art. land intervention uh, is extremely fascinating to me because we go back to the Nazca line in, in, in Peru, uh, where I was last year. Ben um, land art projeleriyle ilgileniyorum. Aslında kendim de pek çok land art projesi üzerine çalışıyorum. E, land art projeleri böyle geniş arazilerde yapılan evet, ve açık havada, o, açık havada yapılan ve e, oranın malzemesi kullanarak gerçekleştirilen hı hı. doğal yerleştirmeler hı hı. ve bu e, üretilmiş landart projeleriyle ilgili de e, bir film olan Troublemaker'ın da e, prodüserlerinden, yapımcılarından biriyim. Hı hı. E, Amerika'da e, 1960-70'lerde birkaç sanat e, akım bir arada gidiyordu. Bir yandan işte pop party vardı. Hı hı. İşte var Liechtenstein'ın, Motherwell'ın e, aktif olduğu bir yandan Boris ve Kiefer de aktifti. Hı hı. Öte yandan e, bunun diğer e, tarafında ise çölde birkaç adam vardı. İşte Robert Smithson gibi, Michael Heiser gibi. E, Walter de Maria, Walter de Maria gibi. Robert Smithson, Jenny Wong, all, all this whole, the whole group. Evet böyle bir e, grubun yaptığı yerleştirmeler vardı ve benim de bu e, ondan beri aslında bu which, Lendel which projeleri... Long, Carl Andre, Evet yani isimleri tabii Michel'in yaptığı gibi çeşitlendirmek mümkün. E, bundan sonra e, Peru ayağına geçelim çünkü o cümle yarım kaldı. Belki Michel şey oradan devam eder. A lot of times when, when we're in the museum here people walk through the museum and they take selfies on their iPhone. Yeah. I want people to go to areas where there is no cell reception. People need to walk art, experience art, feel art. If you go to the mesa where you have a double negative from Michael Heiser, you have to drive four hours. You go in the middle of the desert, you go through a little road, it's a dirt road, you barely make it up the hill, and then there is just a cut in the mountain. It's actually quite a beautiful story. When, when we did the film, we were filming, we there was one man standing with a red pickup truck on, on the edge Mm-hmm. of double negative. And we were filming from the air, so I had the helicopter go down. I said, What is this man doing here? But I could not tell him to go away. And he was standing there, it was a man from Mexico, but living in that area. And he said, I've been living here for 20 years, but today I had a free day, which is very rare. And I come up here and I'm looking at this. And I'm amazed about the silence and the beauty of this. And I said, You know, we were in the helicopter, we actually filming. We asked you to go away because you're the only living thing for miles. There's no visitors. We had a wonderful, a wonderful com- uh, conversation with somebody that never goes to a museum, but never goes to art, and he said, "I have been as much touched by this than by the Holy Mother, or going to the Vatican to see the Pope. I don't need to do this anymore because now I was here." And I feel there is an incredible power if we can work with nature, if we you you go to, to we went to the Nazca line in, in, in Peru and then I'm working on a on a very large project right now that is parallel to this. I, I, will not tell you what it is because it's very close to here, okay. very close to here. Really? But everything is connected in the end. You know, whether it's a line of a glacier or the Nazca line, or whether it is a triangle, or whether it's an equation by Einstein, in the end it boils down to simplicity. And I think uh, we need to go back to experience art. We don't experience things. We experience things secondhand, not firsthand. Yeah. People are walking like this in a museum, in the street, in a restaurant. With their mobile. It is becoming, and I just like uh, I told you, I saw this uh, incredible interview uh, yesterday, and it's just we need to slow down. And the big part of what I'm doing is about a way of, of, of, of communicating. Next year, when we do this big uh, installation in Pittsburgh, mm-hmm. and I'm going to appeal to all the sailors to join us with their sailboats so they yeah. can view the installation that we're going to do. And the boat that we're that we're building now is basically will be a laboratory that's going to race around the world uh, for, for for climate change. It's a very large boat, and it basically will do nothing permanently than mm-hmm. circle the globe. But I feel that we have a great luxury to do things. I mean, you have yeah. incredible luxury. You can communicate every day with your your audience. Your audience knows you. And much, some people do know me now, and they know Olaf Olofsson, they know Michael Heiser, they know Walter de Maria, Robert Smithson. If you have the luxury yeah. and the time of uh, visiting, visiting uh, Walter de Maria's lighting fields, have you heard mm -hmm. of it? It's an installation Monte, de Maria did with many, many aluminum poles that are in the middle of the desert. And basically, what you need to do, you need to drive five hours in the middle of the Mojave Desert. You rent a cabin. Mm-hmm. They drop you off. You have food for one night or two nights, and you sleep there. And you, it's called lightning field. Sometimes when it's lightning, this mm-hmm. whole area, all the lightning hits these, these falls. You can Google Walter de Maria. This is experiencing art. And whoever goes there and listens to the sound of silence, we do not know what the sound of silence is anymore. I think people need to go back and experience silence. Evet temelde e, Evrim Altun sorusundan kalktığımızı hatırlatayım ufak bir e, şey olsun toparlama olsun sizin hani hitap ettiğiniz kitle hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuştu. Çok farklı e, alanlarda tırnak içinde hizmet sağlıyor e, yapıp ettiğiniz şey. Buradan da temel e, olarak aslında sanatın, güncel sanatın iletişim işlevi e, üzerine konuşmaya devam ettik. Galiba Peru'da mı kalmıştık Ceren? E, evet aslında oradaki e, e bir seyahatinden ama çok kısa, çok e, kısa. söz etti. O yüzden hani orada e, dağılmadan... Hı-hı. E, Biraz özetleyerek gideceğim. Ee, şöyle Michel aslında genel olarak yavaşlamamız gerektiğinden e, söz etti. Hı hı. Çünkü biraz e, tam da ilk kısımda çevirdiğim e, durumda geleceğin müzesinin dışarıda olduğundan bahsederken hı hı. ve bu Japonya'dan Aşima örneğinden sonra ve Amerika'daki Landart e, örneklerinde konuştuk Muz'dan sonra. Hı-hı. artık bugün e, sergilere gittiğinde herhangi bir sanat eserinin yanında sürekli selfie çeken insanlar olduğundan e, yani hepimizin gördüğü self çeken kişilerden söz etti. E, ve şey e, yani telefonun hiç çekmediği bir yerlere gitmek istiyorum ya da hani öyle bir durumlar olabilse keşke. Çünkü e, sanatı deneyimlememiz, onu hissetmemiz ve yaşamamız gerekiyor dedi ve e, bu aslında Troublemaker filmini çekerken Michael Heiser'ın Double Negative yerleştirmesi böyle bir dağda bir kesik bir yarık e, diyebiliriz. E, helikopterle bunu e, yukarı yukarıdan çekerken yani kilometrelerce alanda hiç kimse yokken tam işin olduğu yerde bir kişi var. Bunun gitmesini istemeli miyiz, istememeli miyiz diye aralarında tartışırken aslında e, sohbet etmeye başlıyorlar. Meksikalı birisi çok nadir boş günlerinden biri olduğunu söylemiş ve e, o boş gününde bu e, Michael Heiser'in işini e, görmeye gidiyor. Hı hı. Ee, ve bu müzeye gitmeyen, normalde sanatla etkileşimi olmayan birisi. Hı hı. Ancak e, oradan o kadar etkilenmiş ki ve onun sessizliğine ve güzelliğine hayran olduğunu e, ve bunun kendisini e, yani... E, e, işte Meryem Ana ya da bir Vatikan ziyareti, ziyareti kadar hani Hı-hı. onları düşünürse onun, onun etkileyeceği kadar onun gibi e, etkileyeceğini aslında belki huşu içinde belki bir vakit geçirdiğini e, söylemiş. E, Michel de bunun eşsiz gücünün dönüştürücülüğünden faydalanmamız gerektiğini, bunu daha çok kullanmamız gerektiğini e, düşünüyor. Hı hı. Ve e, hani bir Einstein'ın formülünden ya da büyük bir sanat yerleştirmesi yani karşımıza çıkan aslında bu tür şeylerde önemli olan yani ortak nokta bunların e, yalınlığı evet. e, ve bunu deneyimlemek, örneğin sessizliği dinlemek ve bunu e, ikinci elden değil ilk elden yapmak e, yani telefondan, Instagram görüntülerinden vesaire e, çekilen fotoğraflardan değil ilk elden deneyimlemenin önemine vurgu yaptı. Bu nedenle de e, yavaşlamamız gerektiğini e, düşünüyor. Örneğin e, dün bahsettiğimiz Işık 5 projesinde hı hı. gerçekleştirdiğinde başka yelkenli sahiplerini de davet edecek ve herkes aslında yelkenlileriyle orada bulunup bu e, buzulun üstündeki ışık yerleştirmelerini görebilsinler istiyor. Böyle bir davet açacak. Bu arada kısaca e, bir e, iklim değişikliği için e, bir yelkenli yarışından da e, olacağından da bahsetti. Dünya çevresinde ve sanırım kendisi de ona katılmayı düşünüyor. Böyle bir şeyin organizasyonu var. Çok Hı-hı. araya sıkıştırdı onu. Evet. E, ve aslında bizlerin örneğin e, senin burada radyo programı yapmak gibi işte kendisinin e, sanat üretmek gibi böyle bir lüksümüz var. Hı -hı. E, birilerine erişebilme lüksümüz var. Hı -hı. Dinleyicilere, izleyicilere erişebilme lüksümüz var. Ama işte bunu da e, kullanırken e, aslında o deneyimi ve yavaşlamayı e, önemine e, tekrar e, dikkat çekti. Ve bu arada da verdiği önemli bir yine yerleştirme örneği var. Bir land art projesi Walter de Maria'nın e, Vabi çölündeki lightning fieldları. Bunlar bir çöldeki e, alüminyum e, büyük çubuklar ve e, oraya sizi bırakıyorlar çölün ortasına bir e, küçük bir kulübeye. E, bir iki gecelik yemeğiniz var orada kalmak için. E, ve orada e, oranın e, sessizliğiyle baş başasınız. Yani eğer şansınız varsa buraya zaman zaman şimşekler çıkıyor ve yıldırım düşüyor bu işin doğasından dolayı ve siz de o büyük arazide bunu deneyimliyorsunuz. Bu da e, bu yerleştirmenin zaten tümü bundan ibaret. Evet bu arada şeyde e, Light Dirt sergisi için basılan kitapta çok e, kıymetli bir giriş yazısı da var e, Clemens Can'ın e, yazısı. Orada e, konttan e, bir alıntı var. İşlerini aslında e, gerçekliği nazikçe hatırlatan işler olarak e, gösteriyor. Gentle Reminders of Reality e, tabirde kullanılmış. Bu da galiba her şeyi özetliyor diye düşünüyorum. Evet. E, çok da zamanımız kalmadı. Ben teşekkür edeceğim her şey için Ceren Erdem. Çok çok teşekkür ederim sana özellikle. Ben teşekkür ederim. E, thank you so much. We're uh, running almost out of time, but uh, I just um, want to point out to this uh, introductory text in the in the uh, Light Four book, uh, written by Clemens John. Uh, he is quoting from you uh, that these works can be grasped as gentle reminders of reality, and I think this kind of encapsulate the whole idea in this interview. would you agree with that? Yeah, I think so. I think, uh, again, like I said, uh, contemporary art, uh, art in general, you know, mm-hmm. Uh, acts to our emotion, like music, mm-hmm. sound, and uh, visual aspect. Mm-hmm. Visuality, they, they touch our senses, and uh, nobody can take this away from us. And the more we explore it and we don't set ourselves any limits, it's limitless and we could keep going. So, uh, what I what I do, and I really the question people ask me always, but Michelle, you talk about this, and four years later, suddenly I see it, and I said, yeah, because another thing. I do what I say and I say what I do. And I think all I want is people to start doing things instead of talking that they will do or they cannot do. And I think that is fantastic. Every one of us can do something. One kid can take a plastic bag, can go clean the beach, you can go in the water, uh, you can save an animal, you can give a hand to an old person crossing the street. It doesn't cost anything. It's not a question of, of money. It's all a question we all can do something, and let's do something, and then this is how we can create a little bit of a better world. Yeah, walk the talk. <laughs> walk the talk, as exactly, they say. Exactly, yeah. nothing else, you know. Yeah. Şöyle aslında e, sanat yani sadece güncel sanat değil sanat genel olarak zaten e, duyularımızı hı hı. uyandırıyor. Müzik, görsellik bunu kimse elimizden alamaz e, ve bu bizde oldukça da zaten devam ederiz. Ee, benim şöyle bir özelliğim vardır. E, söylediğimi yaparım, yaptığımı da söylerim ve böyle evet. yaşıyorum. Ve aslında bir şeyleri yapıyor olmak çok da kolay. Eğer bunu gerçekten istiyorsanız. Hı hı. E, örneğin bir çocuk yerden bir plastik e, poşeti, poşeti alır. E, onu e, geri dönüştürür ya da çöpe atar. Bir hayvana e, kurtarırsınız, yardım edersiniz. Karşıdan karşıya geçen bir yaşlının elinden tutarsınız, ona yardım edersiniz. Ve bunlar ee, bunların hiçbir aslında e, size hiçbir e, zahmeti, e, külfeti ya da maliyeti yoktur. Hı hı. Ee, özetle aslında şunu söylüyorum Michel, lütfen hani sadece yapın. And one more uh, last uh, last sentence. Uh, just before we came here, I went to fetch uh, and uh, Dairy was filled with students. Yeah. So the whole gallery was full of students. Now, how much better can it be? I mean, when same thing in Rome when we had the exhibition, there were so many students and young people. This is the best way of, of communication. You know, if a collector come, yeah, that's that's one thing, but if the students come and see the show, it's the best because that's the future. I mean, we don't need to talk to people that have everything. We depend on the future. And I think that's really, that's another very strong message that I give. Go and live art where, however you can, go and do things, and then uh, life is going to be fantastic. So I'm total optimist in that way. Thank you so much. Buraya gelmeden önce galeriden çıkarken galeri öğrencilerle doluydu. Bundan daha iyi bir iletişimde olabileceğini düşünmüyorum. E, Roma'daki sergide de aynı şekildeydi. E, bu çok önemli çünkü bu bizim geleceğimiz e, her şeyi olan e, insanlarla hani koleksiyoncular da olabilir bunlar. Elbette onlarla konuşuyorum ama yani onlarla konuştukça e, daha ne olabilir bilmiyorum ama e, öğrencilere geleceğimize e, ile iletişim kurmak çok önemli. Yani gidin ve sanatı e, yaşayın, yaşayın, deneyimleyin, bir şeyler yapın ve böylece e, hayatınıza e, olan şekilde geçecektir. Evet, ben gayet olumluyum. Evet ben de iyimserim. Gidişat konusunda diyorum. Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programında Michel Kont bizlerle birlikteydi. Dream Art'taki Işık 4 sergisi vesilesiyle e, Ceren Erdem. Çok teşekkürler bir kere daha sana. E, Dream Art'ın küratörü ve bu süreçinde kurtarıcısı olduğun için. Biz çok teşekkür ederiz saatiniz için. Thank, you so much. You so much. Açık Dergi. Açık Dergi İş Sanat Açık Dergi programını sundu.